daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya a jiya idan ba manta ba mun tsaya cikin suratul kalami mun tsaya a ƙarshen ayata 20 ayata 30 da ne da aka haihu insha Allah 33 a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 34 a jiya Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗansu mutane da aka yi a cikin al'ummomin da suka gabata masu gona wanda Allah ta'ala ya jarabce su akan wani mugun nufi da suka yi Allah ta'ala yi masu jarabawa daga baya suka gane kuransu suka dawo suka tuba zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya ce to kamar yadda aka jaraba waɗancan to haka Allah ta'ala ya jarraba mutanen makka da yunwa da fari da sauransu daga baya kuma su ma sai suka zo suka tuba suka yi imani to bayan wannan yanzu Allah ta'ala zai faɗa mana sakamakon bayan Allah masu jin tsoron Allah a gobe kiyama Allah ta'ala ya ce innal muttaqina a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين عند ربهم جنات النعيم الله يقول إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين للي سوما سورا الله masu taƙawa al-muttaqin sune masu taƙawa masu tsoron Allah a cikin tsoron Allah shi ne bin dokokin ubangiji idan aka ce mutum yana tsoron Allah to ana nufin yana yana bin dokokin Allah idan aka ce wani bai tsoron Allah to ana nufin bai bin dokokin ubangiji da haka abinda ake ce mata kawa shi ne ittiba'il awami bin umurce umurce ubangiji in Allah ya ce ayi mutum yayi wasu labi da wahi da kuma nisantar hannun allah wannan shi ne ta ɗawa? masu jin tsoron allah kuma su ne almuttaki to sai allah yake cewa inna lilmuttaki na lalle bayan allah masu jin tsoronsa inda rabbihim sakamakonsa a wajen allah jannatin na'im shi ne aljannan nan ta ni'ima ita ce sakamakonsu a gobe ƙiyama. bayan an kakkara hisabi za a ce su tafi aljanna in sun shiga kuma za su dawama a ciki wanda shi ne sakamakon duk wani bawa mai tsoron Allah Allah ya sanya mu a cikin to mutanen makka kafirin makka sai suka fito da wata da'awa ta su cewa ai da su da masu imani ɗaya ne idan an je lahira ma yadda ake cewa mai tsoron Allah za a bashi aljanna suka ce su ma aljannan za a basu to shine Allah ta'ala ne da musu martani yace afa naj'alul muslimina kal mujrimin amlakum ma ku, أم kitab لكم كتاب فيه تدرسون Allah ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimina yanzu mun sa musulmi mai bin dokokin Allah wanda ya tauhidi ya bi manzon Allah kal mujrimina mun sanya shi ya zama daidai da mujrimai ai al-kuffar kafirai Allah ta'ala ce ba za mu sanya su samu ɗaya ba da haka abinda waɗancan mutanen makka suke faɗa cewa da musulmai da kafirai duk ɗaya ne gobe kiyama ba da ba ne ba musulmi daban kafiri daban kuma sakamakon siya bambanta Allah ya ce malakum kaifa tahkumun me yasa kuke irin wannan hukunci batacci ku ce da musulmi da kafiri duk ɗaya ne am kun kitabun fihi tadrusun ko ku kuna da wani littafi wanda Allah ya sabkar fiye ta darusu da wanda kuke yin karatu a cikinsa wanda ya ce muku haka za a yi fata jibu da fiye annan mu'min kar kafir a cikin karanta aka ce muku da mumini da kafiri duk ɗaya ne kuna da littafin amsa babu littafin Allah ce inna lakum inna lakum fihi la ta'lamun imanu na alaina baligatu إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون Allah ya ce inna lakum fihi lama takhayyaru inna lakum fihi littafin da kuke karantawa a cikin sa an ce lama takhayyarun kuna da abin da kuke so abin da kuka zaba shi za a yi muku ai taktaruna abin da kuka zaba wa tashtahuna kuke sha'awa an ce muku haka amlakum aymanu ko ko kuna da wani rantsuwar alƙawari ayman anan uhu alƙawra akwai wani alƙawari alaina akan mu baligatu ila yawmil qiyamati mai ƙarfi wanda zai wanzu har zuwa tashin alƙiyama wanda a cikin wannan alƙawarin muka ce inna lakum da ma abin da kuka hukunta na cewa da musulmi da kafiri duk ɗaya ne haka ne akwai wannan alƙawarin tsakanin mu da ku amsa ba to sai Allah ce salhum ka tambaye su am lahum shuraka am lahum shuraka falyaatu bi shurakaihim in kanu sadiqin Allah ya ce salhum ayyuhum bi dhalika za'im salhum ka tambaye su ya kai manzon Allah ayyuhum bi zalika wane ne a cikinsu za'imun zai ɗauki nauyin wannan maganar ai kafilun lahum zai ɗauki nauyin wannan maganar cewa da musulmi da tahiri duk ɗaya ne akwai wanda zai iya kare maganar akwai wanda zai ɗauki nauyin sakamakon wannan maganar a cikinsu in kun ce haka to cikin kuwa ne ne wanda zai iya tsayawa kan wannan maganar ya kare ta amsa babu mai iya kare ta Allah ya ce allahu shuraka'u koko suna da waɗansu ababen bauta ne mu kuna da kun fi hadal qawl wanda suka nuna masa haka za a yi akwai wani abin bauta wanda ya ba su labarin cewa da musulmi da kahiri duk ɗaya ne a gobe kiyama faliya a tubi shuraka'ihim in akwai to su zo da waɗannan shuraka'in nasu ai ne lahu su zo da su in kanu sadiqina inda gaske suke to kaga an kure su da haka ba wanda ya ce da musulmi da kafiri ɗaya ne Allah ya shirin da mu to can baya Allah ya ce innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im masu tsoron Allah suna da aljanna ta ni'ima to yaushe ne za a samu wannan aljanna sai Allah ya faɗi ranar yau na yau ma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un na tashi wata خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون Allah ta'ala ya ce yau na yukshafu an sa'i wa yi da auna ila sujud fala yastadi'un ranar da muminai ko masu taƙawa za su samu gidan aljanna to rana ce wanda yushafu an sa'in za a kwara ƙwabri za a yaye ƙwabri to wannan cewa za a yaye ƙwabri malaman tafsiri sun mai fassara kamar guda biyu fassara ta farko al'imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya kawo ta a cikin tafsirinsa kuma ya kafa hujja da wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa yakshifu rabbuna an saqihi fa yasjudu lahu kullum mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu li yasjuda fayaqudu saharahu dabaqan wahidan manzo Allah yace yakshifu rabbuna an saqihi a ranar da za a yi wannan sakamako a ranar nan ubangijin Allah zai yaye ƙwabrinsa haka manzo Allah ya faɗa idan ya kwara ƙwabrinsa fa yasjudu lahu kullu mini tun wani mumini mai imani da ya gani sai ya faɗi sujjada wa mu'minatin duk wata mumina musulma sai ta faɗi ta sujjada wa yabqa man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'atan sai waɗanda za su tsaya a tsaye sai wanda a nan duniya dama yana yin sallah ne don riya yana yi ne don a gani to shi wannan fa yadhhab li yasjuda sai tafi zai yi sujjada fa yaqulu zaharahu tabaqan wahidan sai bayan shi miƙe tsaye kyan da kasa lankwasa to wannan shi ne Allah ta'ala yake ba da labarin cewa yawma yukshafu an saqi wannan ya tabbatar mana da cewa ubangiji ta'ala yana da kwabi amma qabrin Allah shi kada ya sanya da yake zai saka musulmi shehu ba abin da ba wanda ya ba wani abu wanda ya kama da Allah kuma irin waɗannan siffofi na zatin ubangiji abinda malaman ahli sunna suka aji ka'ida shine ana faɗar su ne ba tare da ba da kaifiya ko misintawa in ma wani zai tambaya ce ya abin yake to sai a ce wannan tambayar ta yan bid'a ce ba za a bashi amsa ba ba ta da amsa saboda manzan Allah bai bayani ba Allah bai bayani ba rashin sanin kaifiyar shi ko ba zai sanya a kora siffar ba a ce ba ƙwabri ake nufi ba wannan shine mazhaba ta ahli sunna wal jamaa da haka idan mun dauki wannan fassarai yawma yawma yukshafu an saqin qabrin ubangiji ne za a yayi to idan aka fara wannan qabrin wa yud'auna ila sujud sai a ce ayi sujjada sai a kira mutane zuwa ga yin sujada fala yastadi'un to a wannan lokacin duk mai imani wanda yake sallah domin Allah a nan duniya sai ya faɗi ma Allah sujada amma munafikai masu yin sallah dan a gani da masu riya su sai sun zo za su sujada sai bayan su ya miƙe su kasa yin sujada shi ne fala yastadi'un sai su kasa yin wannan sujada fassara ta biyu ita ce mana abubakar gumi ya kawo a raddin azhar ya ce huwa ibaratun an shiddatil am yau qiyama lil hisabi wal jaza da aka ce yushafu an Ya yace ana nufin tsananin yadda al'amura za su zo da tsananin ranar alkiyama saboda hisabi da sakamakon da za a yi mutane ya ce larabawa suna amfani da wannan idan abu ya tsanani suna cewa kashe fatil harbi an saƙi ƙwabrin yaƙi ya buɗe idan shitar amru fiha idan al'amarin yaƙi ya tsanani da haka nan yau mai shafu an saƙin ana nufin ranar da al'amura za su yi tsauri saboda al'amarin kiyama yana da tsauri mutane za su tashi a firgice cikin tashin hankali za a tayar da mutane ba mai tufafi a jikinsa har aisha ta tambaye manzan Allah ta ce manzan Allah to ya za a irin wannan tsayuwar ga mahaifi ga mahaifiya ga ɗa ga jika ga siriki ga wane ne ga wane ne manzan Allah ce haba aisha a wannan ranar wa yake ta wani ɗa wa yake ta wani jika wa yake ta wani abanga wa ma ya damu cewa jikinsa babu tufafi saboda ana cikin bala'i ana cikin tsanani wannan tsananin shine yawman yushafu an saki ranar da al'amura za su yi tsanani Wayu da auna ila sujud sai a ce a sujada Allah ya ce fala yasbi'un waɗanda suke kafirai da wanda suka bauta ma Allah dariya da munafikai sai su kasa yin sujada amma mumini mai imani da mumina mai imani su sai su faɗi su sujada ga Allah mai girma da ɗaukaka to lokacin da su waɗannan bayan su zai miƙe ya kasa yin sujada Allah ce khashi'atul absar khashi'atan absaruhum tad'uhum billah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun Allah ta'ala ya ce a lokaci khashi'atul absar idanuwansu suna cike da tsoro tsoro ya kama su la yarfa'u laha saboda tsananin tsoro ba su iya daga idansu ba su iya daga idansu ga tsoro sannan kuma tarhaquhum zilla wani irin kaskanci kuma zai zo ya lullube su su zama kaskantattu mulakantattu a wannan lokacin a filin alkiyama me yasa za su samu kansu a wannan halin su kasa yin sujjada tsoro ya kama su kaskanci ya kama su Allah ya ce wa kad kanu yu'auna ila sujud a nan duniya ana musu wa'azi ana cewa ku zo ku yi sujjada ga Allah zo ku bauta ma Allah wa hum salimun su kuma suna kiyawa Za ka a can ba sai su kasa yi shi ko muni ne a nan duniya tun da an ce sujjada ya sujjada sai ya iya sujjada Allah ya shirye da Na za ka rana alkiyama rana ce mai tsanani rana ce wanda take da tashin hankali rana ce wanda ɗan adam bai taɓa ganin musiba da tashin hankali irin na wannan ranar rana ce wadda annabawa da kansu nafsi nafsi nafsi suke cewa ta kanmu muke ta kanmu muke idan annabi yana ta kan shi ina ga wanda ba annabi ba su rana ce wadda akwai akwai abubuwan tara hankali kwarai da gaske a cikinta addu'a da muke Allah ta'ala ya sa mu cikin samun sauƙin wannan tashin hankali shi ne mutuwa da imani idan an mutu da imani abubuwa za su zo da sauƙi kuma za su farani amma idan ba imani to mutum ya dinga ganin bala'i kenan har abada ba ranar tsayawa ba ranar yankewa domin da rayuwar lahira ita ba ta da iyaka ba maganar shekara dubu ba ce ba gidan duniya ne sai a ce an yanke ma gidan zaman gidan yari sai a ce shekara hamsin ko za ta ƙare kai ko cewa kai an yanke ma ɗaurin rai da rai a za ka mutu da ka mutu dole za a hiddo ka aje abin ne ka to lahira duk ba wannan ku shiga wuta sai a ce har abada ba maganar shekara kaza shi yasa wani ƙaurin yake cewa ɗan wuta in an saka shi wuta da za a ce duk kwana ɗaya a cire ƙwayar ƙasa ɗaya ƙwayar ƙasa a rika cirewa ana cirewa ranar da ƙwayar ƙasa ta ƙare za a fidda shi daga wuta zai yi farin ciki da haka amma ka kalli ƙwayar ƙasa ƙwaya nawa ce eh? na? kyau ko tirela ta yashi ƙwaya nawa ce a ce a dinda tsince ƙwaya da yashi tirela da ƙwaya-ƙwaya in aka yi ta yi aka yi haƙuri za ta ƙare amma za a daɗe amma dai za ta ƙare to shi ɗan wuta in ya ji abin zai ƙare ko da za a daɗe to ya samu sauƙi amma a ce an dawwama Allah ya sauƙi lokacin da za a fito da ɗan aljanna na ƙarshe wanda zai tafi aljanna daga wuta kun san akwai wanda za a kai wuta su ‘yan shekaru to ana fiddo su ana fiddo su akwai wani mutum shi ne na ƙarshen fitarwa daga shi an gama idan aka fiddo shi wanda duke cikin wuta a lokacin a'udhu billahi da wama ta gashi cikin wutar jahannama to ƴan wutar sun san wannan mutumin da gari ya za a ce a ji a dubu yana nan da an ce yana nan sai sare to muna sare har yanzu ila a fin damu amma da an zuwa ce ina wani to to wanda ke ciki a lokacin in suka fara ihu suna kuka suna kururuwa sun san khalidi na fiha ta tabbata a kansu amma a wutar jahannama ba a jannar to ba bala'in da yake wannan bala'i Allah ta'ala ta tsare mu Allah ta tsare mu sai Allah ya ce mu أذرني ومن يكذب بهذا الحديث نعم سنستدرجهم من Allah ta'ala ya ce fazarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu Allah ta'ala ya ce fazarni kyalili ya kai manzan Allah wa man yukazzibu bi hadha al-hadith da duk wanda yake ƙaryata wannan alqur'ani al-hadith anan ana nufin alqur'ani Allah yake cewa manzon Allah banni da su waɗannan kafirai na Makka domin wannan ayar Makka suran Makka ce kuma tana daga cikin surorin farko farko ma za ku ga da kafiran Makka ake magana a lokacin Allah ya ce ka banni da su su waɗannan masu ƙayyata wannan alƙur'anin banni da su sanasta da rujuhum ƙalilan ƙalilan aina a kuzuhum ƙalilan ƙalilan da sannu Allah ce za mu kama su a hankali a hankali min haisu la ya alamu kuma za mu kama su ta inda ba sa tunani ta inda ba sa rutu Allah ce ta basu ai sana'a kuzuhu ala gaflatin wa hum la ya'rifu za mu kama su a lokacin da suna rabkane ba su sani ba fa uzibu yawma badr kuma sai gashi an kama su ranar da aka yaƙin badar kusan shekara tara da fadar wannan magana sai Allah ya kama su ta inda ba sa tunani ta inda ba sa da ke ta ina ne ba da zato ai ba kiransu aka yi su da kansu suka shirya suka ce a ta ayyaki yakin badar ko su suka tafi duk da asali yaƙin musamman na Allah ne ya tare su sai suka tura mayaka ba su taba tunanin cewa za a samu galaba a kansu ba suke da makamai suke da sojoji bal su manzan Allah ma da sahabbai ba da shirin yaƙi suka fito ba sai yaƙi ya zo ya haɗu a ƙunzu yaƙi sai ga shi Allah ya kama su ta hanyar wannan yaƙin sai da aka kashe kafiri saba'in aka kama saba'in da ransu to wani yana ya cewa to ai saba'in don saba'in a lokacin mutanen duniya ba su da yawa ya ka ce an kama mutum saba'in to gari ake an kama da yawa an kashe mutum saba'in to gani ake an kashe da yawa haka aka yi makafiran maka a lokacin shi yasa a lokacin Allah yake cewa manzon Allah ka yi haƙuri manzan Allah banni da su da sannu a hankali a hankali zan kama su mun gane shi yasa kun ga malam Abubakar Gumi ya ce mana dama sura za ta karantar da mu bushara ga manzan Allah cewa ne mutanen maka za su imani to sai gashi bayan wannan afon ba ma shekara tara da ce ko shekara biyu ne yaƙin madar shekara ta biyu bayan jira a kan shi bayan shekara biyu kawai sai ga shi da dai an yi shekara wajen tara nan a yi shekara goma sha uku kai ana azika kafin ma a yi hijira ne wajen shekara sha biyar ke nan sai ga shi wannan abin ya zo ya tabbata allah ya kama su a yaƙin madar allah ya ce wa umli lahum wa umli lahum Allah ya ce ka bar su wa da lahum ina yi musu talala ne a kun san talala ku Allah ya ce talala yake musu. ita talala rago ne ko tunkiya za a ɗaure sai a sa dubuwar igiya sai ya shi sai ya ɗauka a sake yake. sai ya ƙura igiya sai ya gane cewa ba a shiga a sake yake ba to haka Allah ta'ala ya makafirai a lokacin Allah ya ce ka banci talala nake musu gani suke kamar ba iya kama su amma ranar da Allah ta'ala ya tashi kama su to a wannan lokacin ko ba su iya kwabcewa Allah ya ce inna kaidi matin lalle kaidi na matin aisha jibin la yana da tsananin karfi ba mai iya daukar shi haka manzo haka Allah subhanahu wataala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka banne da su ina yi musu talalali a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisi nashi cewa lallai shi Allah mai girma da ɗaukaka yakan yi talala ga azzali ya ta zalunci hadisin yana cikin bukhari da muslim manzo Allah ce inna Allah ta'ala na yumli liz-zalimi hatta iza a lam yuflithu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah mai girma da daukaka yakan yi talala ga azzalimi ya ta zalunci shi e tai Allah ya sa mai ido kawai ya dane shi talala ce sai ya yi iya zalunci shi sai Allah ya tashi kama shi to a manzo Allah ce in kawai Allah ya tashi kama shi to a wani lokacin ko baya iya cewa? da manzo Allah ya faɗi wannan sun matsara sai ya karanta wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid sai manzo Allah ya karanta wannan aya dan haka in kaga azzalimi yana zalunce shi to wallahi tallahi tarara Allah ya masa yanzu kalli kasar Isra'ila da suke zalunci a fili ta lalace wata rana sai ta baka tausayi lokacin da Allah bai tashi kama ta kuma idan Allah ya tashi kama ta to ba za ta iya kuciya ba haka duk wanda ya ga yana zalunci yayi kai to Allah ta lalaye mashi waɗannan masu satar mutane su dalla turjin nan suna ta zalunci suna ta har gani ma ake sun fi ƙarfin hukuma sun fi ƙarfin wane ne sun fi ƙarfin wane ne su ma kansu ji suke sun fi ƙarfin kowa idan zalunci ya kai zalunci mai irin wannan zalunci sai ya fara tunanin ya fi ƙarfin Allah to lokacin da ya fara wannan tunanin lokaci guda Allah zai gama da shi lokaci guda kuma idan Allah ya damƙai zai iya kucewa ba kuma wanda ya isa ya kwato shi shi yasa azzalimi kyale shi kawai ya fi karfin Allah Allah ya sa mu lafiya sai Allah ce mai gaba am tasaluhu am tasaluhu wa ajran fahum min maghramin am indahum al-ghayb am indahum al-ghayb fahum yaqulun hukmi لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fara da'awa a makka mutane sai suka bijiro a lokacin ɗaiɗai ake samu mutum ya zo ya musulunta da ya fara da'awa sai na abubakar ya imani sai na usman ya imani sai na ali ya imani khadija mace shi ta imani mutum da yake nan ba hudu ba sai aka samu irin sai na bilal sai abdullahi dan mas'ud to sai aka tsaya sai aka tsaya a lokacin gaba ɗayan duniya ba a makka ba a duniya gaba ɗaya musulmai masu imani ba su mutum arba'in ba a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani gida suka samu daru arkam nan suke shiga suna ɓoyewa nan suke ibada sallah wannan in za a yi sai an ɓoye a makka in za a yi sallah sai an ɓoye kiran sallah ba a iri da ƙarfi to kaga a wannan lokacin kafiran makka sai suka ki imani to shine sai Allah bai girma da daukaka yake magana da manzon Allah yace ce, tasaluhum ajran fa hum min maghrimin misqalun shin kai annabi wai ko ka ce mutanen makka su biya ka kudin wa'azin da kake yi ka ce su biya lada ne akan wa'azin da kake wannan abin da ka dora musu misqalun ya musu nauyi suka kasa biya shi yasa ba su imani ba am indahumul ghaibi fa hum yaktubun koko suna da wani ilimi na gaibi ai lauhul mahfuz allazi fihi al suna da masaniyar suna da wani littafi ne lauhul mahfuz wanda suke kwafo bayanai daga cikin shi hum yaktubuna minhu suke kwafo abubuwan da suke faɗa ba ya kunu da abin da suke cewa wa ya hukumu da biyu suke hukunci da shi wa yastamuna nuna an ilmuka suke wadatuwa daga ilminka suna da shi ne amsa babu manzan Allah bai sa musu haraji ba manzan Allah bai sa musu biyan lada ba ba su da ilimin komai in ban da jahilci tsaba kafirci ne da wa zuciya ya da su imani da haka sai Allah ya ce wa manzan Allah fasbi ya Muhammad ka yi haƙuri ya kai Muhammad ka ɗauki wannan cutarwar da ake wa mutanenka in sun yi imani kai ta hakuri. ya haƙuri da rabbika ka saurari hukuncin da ubangijin ka zai ka yi haƙuri ka saurari hukuncin da ubangijin ka zai yi wala ta kun ka sahibin huci kar ka yi irin abin da ma'abocin kifi ya yi iznada wa huwa makzul lokacin da ya kira ubangijinsa yana cikin fushi yana cikin cikin kifi amma kifi ya haɗe shi waye ashabul huci shi ne annabi yunus alaihi salatu wassalam shi annabi yunus ibn matta wani ne daga cikin annabawan da Allah ta'ala ya turo Allah ta'ala ya bada labarin sa a suratul safat mun karanta tarihi shi a can suratul safat da yazo ya samu mutanen sa Allah ya aiko shi sai ya masu wa'azi sai suka yi musulunta yayi wa'azi yayi wa'azi suka yi imani kawai sai haɗa kayan shi ce bari ya sai kawai ya tafi shi ya su alhali shi annabin Allah bai yin wani abu sai da umarnin Allah Allah bai ce mai tafi ka bar su ba kawai sai yanki shawara ce bar baya gudu kawai bar mutane tunda ba za su imani ba kawai sai haɗa kayan shi kawai ya ce tun da ko an yi wa'azi an yi wa'azi kun kiji kun ga tafiya ta kawai sai ya tafi sai ya gudu ya bar su sai Allah yake cewa manzon Allah to kai annabi kar ka yi haka mutanen ka sun yi imani kar ka gudu tsaya kai kai lokaci zai zo wanda za su yi imani Kar karka yadda mai kifi yayi shi annabi Yunus lokacin sai ya nada kayan sai ya gudu ya tafiyarsa akan hanyar sa ta gudu sai Allah ya ji mai jarabawa suna tafiya sai jirgi ya kama tangal-tangal zai nutse a aƙidar mutanen lokacin idan jirgi yana tangal-tangal to suna da idar cewa a cikin jirgin nan an ɗauko mai laifi da haka idan ba a fitar da mai laifi ba to za a halaka duka da haka sai a yi ƙura'a a gano mai laifin nan in aka gano mai laifin sai a wurga shi cikin ruwa sai ka ga cikin ikon allah jirgin ya dawo ya daina tangal-tangal da a mutu gaba ɗaya a gara an gano wannan an wurga shi ya mutu shi kaɗai ko to sai aka yi ƙura'a aka ce to jama'a jirgin nan akwai mai laifi za a yi ƙura'a duk wanda ta faɗa kan shi za a jiwa shi ana yin ƙura'a sai ta faɗa kan annabi yunus ka ga da ja kawai aka ɗauka aka wurga cikin ruwa me ya ja bai wannan gubo wacce da ya bari umarnin allah da aka jefa cikin ruwa yana faɗawa ruwa sai rikatin kifin nan sha sai kawai ya haɗe shi yana haɗe shi kawai shi kenan sai ya ciro da shi su kuma mutane suka yi da tafiya to shi ne Allah yake cewa manzan Allah karka yadda mai kifi ya yi annabi yunus kenan shi da kifi ya haɗe shi sai kuma ya koma yana kiran ubangiji shi da izna da da a rabbahu sai kama kiran ubangijinsa qa'ilan yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka naka abinda ya dinga cewa ke na a cikin cikin kifin wa huwa mabzur a lokacin da cike da damuwa da bakin ciki ya dinga wannan zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ta'ala da ikon shi sai cikin wannan kifin ya murda ya kasa mun natsuwa a cikin ruwa har sai da ya fito zo bakin gaba ya yi amai sai ya amayar da annabi yusuf da aka abayar da shi jikin shi ya kware a nan gefen ya eh, saboda zafi nan ya zauna gefen ruwa sai allah ya fito da itace a daidai inda yake ta ba shi kwaba daga kudaje da sauransu ya gama kwanakinsa nan ya warke yana tashi shi da kansa ya gane cewa ya yi kuskure da ya su kuma can mutanen shi aka duba ba a ga annabi yunus ba sai suka haɗu suka yi mutum suka ce to kun ga mutumin nan fa allah ne idan allah ya tashi wa mutane azaba to annabin cewa ake ya fita kun ga yanzu ya gudu ya tafi to muna jin tsoron kada azabar allah ta zo mana a yi haƙuri kowa ya musulunta a je a nemo shi a bashi hakuri, a lallashe shi a ba allah shi ke da aka sai suka haɗa kai aka ce neman can aka ɗin shi aka ce ya haƙuri an musulunta da aka yana cikin annabawan da mutanensa ɗari bisa ɗari suka musulunta gaba ɗaya su suka musulunta aka yi ta addinin musulunci to shi ne allah yake lallashin manzan allah cewa shi annabi kada yi wannan ya ce zai tafi ya bar mutanensa da yi haƙuri a ta wa'azi haga abin da allah zai yi haka manzan allah ya zauna ya ta hakuri shekara goma sha uku mutanensa su zo su kawo mai kuka manzan allah ka ga an mana kaza zala ce ku yi haƙuri wata rana ba za a yi wata rana zo manzan Allah kaga an kashe wani zala ce ku yi haƙuri wata rana ba za a kashe a dai yi haƙuri a cigaba da wa'azi khabbab ibn al-arati wata rana ya zo samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana kishin gide a farfajiyar Ka'aba yace alatan tasiru lana ya rasulullah yace manzan Allah yanzu kai ba za ka roƙa mana Allah ya kawo mana sauki ba ba za ka roƙi Allah wannan azabar da ake mana a daina ta haka ba ana kashe mu ana mana kaza ana mana kaza ka roƙi Allah ta'ala sai manzon Allah ya ce mishi ya mutanen da suka zo kafin mu annabawan da aka yi kafin mu a lokacinsu ya kai ga saboda imani za a zo da mutum ya yi imani laifinsa kawai yayi imani amma da ce a sa zarto saman kan shi a ta yankawa sai a raba shi gida biyu shi ba zai ce ya fito daga musuluncin ba su ko ba za su haƙuri ba sai sun yanka shi a haka a je kuma a kamo wani mai imani a zo a yi mashi ya ce haka aka yi mutanen baya mu yanzu ba a yi mana haka ana dai kashe mu amma ba haka ake mana ba ya ce don haka ka yi haƙuri wata rana ba za a yi mana haka ba kuna da sauri taimakon Allah yana nan zuwa su haka aka yi ta wannan haƙuri wannan Allah ya ta haƙuri da ya ga kamar mutanen makka ba za su yi imani ba sai ya ce bari ya tafi makwabta ya tafi ɗa'ifa da jifa aka mai shi sai da aka yi manzon Allah jina-jina takalminsa sai da ya cika da jini ba ba shi ne sai da ya cika da jini manzan Allah yana da ƙyar ya samu ya shiga wani damu ya ɓoye mutanen ba su kai shi ba da sai sun kashe shi yana nan kwanci kuma Allah yana kallo talala ake musu sai Allah ya aiko mala'ika jibril da mala'ikan duwatsu mala'ika jibril ya zo samun nan Allah ya ce to ya rasulullahi ya kai manzan Allah Allah ya aiko mu wurinka amma sakon ga wurin wanda zaka ji mala'ikan duwatsu ya ce ni da mala'ikan duwatsu waɗannan mutanen da suka jefe ka yanzu in ka amince yanzu na iri ruwan duwatsu garin kowa ya mutu malaga ce a kyale su ya ce ba su san ni kowa ne ne ba da sun san ni manzan Allah ne ba za su yi haka ba ya ce kuma in su ba su imani ba muna sa ran a 'ya'yansu da jikokinsu a samu masu imani in aka kashe su yanzu ba za su haifi 'ya'yan baballe su imani da'ifa yanzu ba musulmi ba ne ba garin yana da hanyar zara ba sai aka kyale su to da haka aka yi ta hakuri shi ne allah ya ce wa manzan allah fasbir ne hukumi rabbika ka yi haƙuri ya kai wannan annabi kar ka yi irin abin da annabi yunus ya yi ya gudu ya bar mutanensa ka yi haƙuri mun gane allah ya shirya da mu fasbir ko a shi ne kana لولا أن تداركه نعمة من ربه لنزل بالعراء وهو مظلوم Allah ta'ala ya ce laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubiza bil ara'i wa huwa mazmum Allah ya ce ba dan da Allah ya masa rahama ba ba dan da wata ni'ima ta ubangiji ta cimma annabi Yunus ba min rabbi daga wajen ubangijinsa lan biza min badalil hut bil ara'i bil Allah ce da sai musa wannan kifin ya je can cikin waɗansu duwatsu ya amayar da shi a wuri to amma sai a kawo shi bakin gaba inda wurin ke da lema ke da ruwa banda ba zai cutar da jikinsa ba sai ya amayar da shi wa huwa mazmum na aka zo aka amayar da shi wa huwa mazmum yana mai zargin kansa saboda abin da ya na tafiya ba tare da izini ba fashtabahu rabbuhu fashtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin fashtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin sai Allah ta'ala ya zaba annabi Yunus bin Nuhuwa ya bashi annabtaka faja'alahu min as-salihin sannan ya sanya shi zama daga cikin salihan bayi ay al-anbiya'u al-kamilin fi salat aka sanya shi ya zama daga cikin annabawa cikin salihan mutane to wannan shine lallashin da Allah mai girma da dokaka yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya hukuri ya ci gaba da wa'azi kar ya gudu kamar yadda mutanen kamar da annabi Yunus ya gudu ya bar mutanensa Allah ya sa mu dace to anan zamu dakata idan Allah ya kai mu gobe zamu ji ci gaba da wa'azi ga su mutanen Makka kafin Makka kenan da kuma bishara da za a Allah suna alaihi saura sauran aya biyu amma Allah ya dubo zamu dauke ta sai mu shiga sabon suna. abinda muka faɗa da daidai Allah shi wannan a kuskuren da muka yi kuma Allah shi ne ya shi ya fi mu da shi daya amma ba eh, ishari ne na malamai imam malik shi yake faɗar wannan magana a shi kuma yana ta ne taka tsantsan da faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa idan wani mutum ya ce ma wani mutum kafiri tunan ya ce ya samu kafiri ɗaya wannan kalma ta kafirci za ta je wajen wannan mutum idan kahiri ne sai ta tsaya wurin shi ya zama kahiri idan ta je ta same shi ba kahiri ba mun Allah ce za ta dawo ga wanda ya faɗi ta shi ya zama kafiri a lokacin to saboda gudun kar ya je ku wani da kafirci ta je ta dawo wurinsa sai yake faɗar wannan maganar cewa idan da zai ga mutum yana aikin kafirci 99 ya gaishe da musulunci guda ɗaya to zai ce masa musulmi ba zai kafarta shi ba don kada ya zama musulmi da kafarta shi kalmar ta dawo kansa shi ya zama tuya kafarta ba hadisi bane ba amma dai ya manyan malamai da yawa suna faɗa wannan maganar saboda wannan hadisin wanda na kawo da shi kuma hadisin ya inganta abinda hadisin yake nuna shi ne ba kafarta mutum kala biyu ne akwai at-takfir bit-ta'yin kafartawa da kama suna yanzu trump shugaban Amerika. ai kahiri ne ko dana cewa trump kahiri ne saboda shi bai taba cewa shi musulmi ba ne a obama kahiri ne latin yawo kahiri ne wannan kai tsaye kana ya su kafirai ne Saboda dama su ba su da awon musulunci ba to amma wannan mutum sai ya kuce ni musulmi har kila sai gan shi yana wani aiki wanda musulmai suke yi yanzu kwanan nan wani mawaki kun ji labarin shayahu naira mali naira mali mawaki ne in ba ma ya yi ya ce shi musulmi ne ba a gane musulmi ne kwanan nan sai postin a handin ɗin shi na x cewa musulmi kawai su ne da azumi yunwa suke sha kaga wanda shi zai yi kuma zai na kiran waɗansu zai da azumi to kaga wannan magana aika harci ce amma shi yana da awar shi musulmi ne kun gane to yanzu ka kama sunan shi ka ce wani ba musulmi ba ne ba kahiri ne to shi ne malamai suke fada aka shi ne ka kafarta mutum da kama suna ka ce wani dan wani ba musulmi ba ne ba shi kuma wani dan wani yana cewa shi musulmi ne to in ka ce ba musulmi ba ne ba to za ta je wurin shi in kahirin ne sai ta tsaya in ba kahiri bane ba to sai ta dawo wurin mutum shi a lokacin ya zama kahiri kun fahimta to wannan shine kafirtawa da aka hana amma kafirtawa wanda ta halitta shine kafirta laifi ko kafirta mai laifi ba tare da kama suna ba ka ce duk wanda ya zagi sayin na abubakar ba musulmi ba ne ba shi kenan ka gaba kama suna ba to wannan babu laifi duk yin kaza ba musulmi bane ba duk wanda ya da kaza ba musulmi bane ba kahiri ne ba ka kama suna ba kaga yanzu kalmar da kahiri ba za ta ji wajen wani ba to irin wannan shine ake magana su wannan malamin da suke faɗar wannan suna magana a kafirta mutum da kama sunan shi amma a kafirta mai laifi a ce duk wanda yake yin kaza to ba musulmi bane ba in aka ce to wani ma ayyana sai ka ce ba ruwa na. ni dai cewa ne mai yin kaza ba musulmi ba ne ba irin wannan shi ba da shi mun gane allah ya samu dace haka tsinuwa ka ce allah ya tsine mawa ne shi ma haka ita ma zuwa cike ta dawo in wanda ka tsine mawa ba tsinanne ba ne ba sai ta dawo amma ka tsine a rubi ka ce duk wanda ya duk macin da ta yi ƙarin gashi allah ya tsine mata ba ka musulma suna ba wani babu laifi mun gane duk wanda ya yi kaza tsiranni ne ka kaga wannan ba kama sunan kowa ba ko wanda Allah ya la'anta alqur'ani mai cin riba ba riba ba riba mai amuli da riba tsinanne ne ba kama suna ba wannan babu ne amma da ka kama sunan wani to yanzu wannan tsakaninka da ubangiji ne za ta je wurin shi in haka yake shi kenan in ba haka yake ba sai ta dawo ka. to tun da kai baka san yadda yake ba aka ga baka saurin tsiye mishi ba to suna tsoron ban san wani yadda yake ba a wurin Allah kar su tsine mai ta je ta dawo kansu to dan kar a samu wannan akasin sai su shiru ba za su ba sai su hukuncin cewa ba na musulmi ne ko na abu haka amma a kafirta laifi a ce duk wanda ya yi da kaza ko duk wanda ya yi kaza ba musulmi ba ne ba wannan babu wani abu ma damar akwai abin da yi rashin musulunci a ciki Allah ya mu dace amin ya rabbal alamin abin da muka faɗi ne daidai Allah shi ba mu gaba ci da kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya kai mana da Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin